Sual Əhalisinin əksəriyyəti cahil olan bir ölkədə namazı tərk etməyin, ölülərdən və ya dirilərdən kömək diləməyin, qəbirlərin ətrafına tavaf etməyin küfr əməl olduğunu bilməyən, cahillikləri üzündən Allaha şərik qoşan və bu əməllərinin Allaha yaxınlaşdıran bir vasitə olduğunu hesab edən kəsləri onlara hüccət çatdırmadan, yəni əməllərinin şirk və ya küfür olduğunu Quran və sünnə dəlilləri ilə açıqlamadan öncə onlara kafir deyə bilərikmi? Cavab, elm əhli cahillərə haqqı bəyan etməli, onları öyrətməli və Allahın doğru yoluna istiqamətləndirməlidirlər. Çünki elmi olmayan cahil öyrədilməlidir. Allah Teala öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə buyurmuşdur. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haq bir ilah yoxdur. Öz günahların üçün ondan bağışlanma dilə. Məhəmməd 19. Ona görə də cahillərə haqqı bəyan etmək və öz gerçəkliyi ilə tanışdırmaq üçün hikmət və gözəl öyüd nəsihətlə onları dəvət etmək lazımdır. Bizim həmin cahillərə qarşı mövqeyimiz onlara inanıb inanmamaq deyil, Əksinə, bizim onlara qarşı mövqeyimiz onları öyrətmək, başa salmaq və marifləndirməkdir. Bunu ona görə etməliyik ki, onlar haqqı öz gerçəkliyi ilə tanıya bilsinlər. Bizdən tələb olunan bax budur. Biz həmin cahillərə tədricən tövhidi və Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə göndərilən şəriətin gerçəkliyini çatdırmalı, namazın vacibliyini və onun dinin ikinci əsası olduğunu bəyan etməli habelə zəkatı, orucu və həcci onlara tanıtdırmalıyıq. Bu iş tədricən olmalıdır. İlk öncə onlara tövhidi başa salmalıyıq. Əgər onu başa düşsələr və ona riayət etsələr, bu zaman İslamın digər rükunlərini və vacibatlarını hikmətlə, elmlə, mülayimcəsinə onlara bəyan etməliyik. Belə olan təqdirdə bəlkə Allah onların qəlblərini dinə meyilli edər. Sual namaz qılmayan və ya Allahdan başqasından kömək diləyən kəsi təkfir edib, yəni ona kafir deyil. Kafirlərə aid olan şəriət hökmlərini ona aid edə bilərikmi? Bu zaman şeyx sual verənin sözünü kəsərək cavab verir. Təkfirin əvəzinə Allahın dininə dəvət prinsipini tətbiq et, dəvətlə məşğul ol və haqqı bəyan et, dəvəti ön plana çək, onları tövhid əqidəsinə səslə, Allahın dinini onlara başa sal və onları Allahın dininə dəvət et. Əgər onları dəvət etsən və Allahın hüccətini, şəriətdə deyilən dəlil sübutları onlara çatdırsan, Allah özü onlarla nə edəcəyini yaxşı bilir. Sual. Yəni, hüccət çatdırmazdan əvvəl təkfir etməli deyilik, eləmi? Cavab. Sən onları tövhidə dəvət etməklə məşğul ol və haqqı onlara başa sal sən haqqı onlara başa saldıqdan və Allahın hüccətini, yəni şəriətdə deyilən dəlil sübutları çatdırdıqdan sonra izzət və cəlal sahibi Allah özü onlarla nə edəcəyini yaxşı bilir. Sual, kafirə kafir deməyən özü kafirdir. Fikrini səsləndirənlər barədə. Bizim ölkədə bəziləri bu prinsipə əsas götürüb, haqqında danışdığımız insanlara kafir deməyənlərə kafir deyirlər. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Cavab, heç bir müsəlman təqdir, yəni kiməsə kafir demək məsələsinə elmi olmadan gelişməməlidir. Tədqiqatçı alimlərdən savayı heç kəs bu mövzuda fikir yürütməməlidir. Çünki bundan çaşqınlığa yol tapanlar çox olub. Keyfimiz istəyən bir kəsə kafir adını verə bilmərik. Haqqı bildikdən sonra inatçarlıq göstərib, zəlalət yolu ilə gedən insan kafir olar. Elmsiz və bəsirətsiz bir vəziyyətdə insanları təkfir etməklə məşğul olmaq caiz deyildir. Sual Əhalisinin əksəriyyəti Allaha şərik qoşan və namaz qılmayan bir ölkədə cənazə namazı aparılırsa, ölənin namaz qılan və ya tövhid əhli olduğunu soruşmağa ehtiyac varmı? Cavab Madam ki, o müsəlman ölkəsindədir yığışdırmaq lazımdır. Çünki əslində belə ölkələrin əhalisi inşallah tövhid dinində olan müsəlmanlardır. Sual, əgər əhalisinin 95 faizi namaz qılmayan və Allaha şərik qoşandırsa, soruşmağa ehtiyac duyulur? Cavab, ey qardaşım, tövhid dinində olan müsəlmanlar üçün namaz qılınar. Vəziyyətindən xəbərdar olmadığımız və öz həyatını yaşayan kəslər üçün cənazə namazı qılınar ölənin müşrik olduğunu bilsək, onun üçün namaz qılınmaz. Bilmədiyimiz halda isə əslinə baxaraq ölən üçün namaz qılınar. Sual, kəlmə şəhadəti deyil, lakin namaz qılmayanlar haqqında. Namaz qılmayanı kafir hesab edənlər, belələrini cənazə namazı qılmırlar. Namaz qılmayanı kafir hesab etməyənlər isə belələrinə cənazə namazı qılırlar. Cavab, bu, ixtilaflı bir mövzudur. Onu kiməsə məcbur etdirmək olmaz. Sual, şeyh, dediyim odur ki, bəziləri məsciddən çıxaraq həmin kəslər üçün cənazə namazı qılmırlar. Cavab, xeyr, xeyr, müsəlman olduğu bilinən, İslama mənsub olan və tək Allaha ibadət edən insan üçün cənazə namazının qılınması lazımdır. Sual, Azərbaycanda olan qardaşlarımıza tövhid, habelə təkbir və murdiyəliyə yol verməmək haqda nə tövsiyə edərdiniz? Cavab, onlara Allahdan qorxmağı, elm öyrənməyi və təkfir etməklə məşğul olmamağı tövsiyə edirəm. Bu, ən əsasdır. Qoy onlara faydalı olan şeyləri öyrənsinlər və haqqa əsaslansınlar. Təkfir mövzusuna gəlincə, buna müdaxilə etməsinlər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.